que eu tô com a Tech 9 guardada no bolso. Running to the guap, nem preciso de esforço. Real plug SP, os malotes tá no bolso. Se você ficar falando, eu acerto o seu rosto. O meu mano bebê tá chamando no radinho. O MA tá no toque, vai ter chuva de todinha. Mano, meu drip não tá caindo. Você viu a minha tropa e já foi saindo. Eu tô com a Tech 9 guardada no bolso. Running to the preciso de esforço. Real Plug SP, os malote tá no bolso. Se você ficar falando, eu acerto o seu rosto. O meu mano bebê tá chamando no radinho. O MA tá no toque, vai ter chuva de todinha. Mano, meu drip não tá caindo. Você viu a minha tropa e já foi saindo. Yeah. Mano, Liu Zé, velho. Liu Zé, tá ligado? É, tá mano, todo mundo sabe, mano? Lil Zé é o melhor do mano, não tem mais nem o que falar, mano. O cara é... Nossa, o cara é muito bom, mano. Não tem o que falar, mano. Que eu, que eu tô com a Tech 9 guardada no bolso. Running to the guap, nem preciso de esforço. Real plug SP, os malote tá no bolso. Se você ficar falando, eu acerto o seu rosto. Pau, pau, pau. O meu mano bebê tá chamando no radinho. O MA tá no toque, vai ter chuva de todinho. Mano, meu drip não tá caindo. Você viu a minha país já foi saindo. Yeah. Eu tô com a Tech 9 guardada no bolso. Running to the guap, nem preciso de esforço. Real plug SP, os malote tá no bolso. Se você ficar falando, eu acerto o seu rosto. Pau, pau, pau. O meu mano bebê tá chamando no radinho. O MA tá no toque, vai ter chuva de todinha. Mano, meu drip não tá caindo. Você viu a minha tropa e já foi saindo.